mukenyezi seruka hmm. abantu barabantwengeje ntutseho emu barantwengeje pe ngo inkokokazi ntibike isake ikiriho seruka ibyari magara byaragiruka mukenyezi seruka ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi we nkingi y'iterambere umukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze wowe uri kutega amatwi radiyo isanganiro iri ni ryasango ry'ikiganiro mukenyezi seruka kiba yagira ibiba byakozwe n'abakenyezi mu mico itandukanye y'ubuzima bwabo ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Rida Ndayikeza ndasubiye kuguha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ikiganiro c'uno munsi kidushikana mu ntara ya muyinga aho ikiyago n'imboneza mu bakenyezi bari mw'ishirahamwe ry'abakangurira amahoro nabo bakaba bihaye ihangiro ryo guteza imbere imiryango babicishije ku mukenyezi kugira bishoboke bakora ibikorwa bitandukanye harimo kugwanya amabi afatiye ku gitsina utatura amatati bidaciye mu ngimba no kwigisha ibijanye n'ibikorwa byo kwiyungunganya uno munsi twashimye kuyaga kuvyerekeye ibiganiro abo bakangurira amahoro bahora batunganya mu kibano mu ntumbero yo kwigisha no guhindura ingendo ya bamwe n'abandi ku bitagenda neza muri kino kiganiro muza no kumva ica abo mu ntwaro bavuga ku vyerekeye ibikorwa nabo bakangurira amahoro turaza guha n'ijambo abafashijwe nabo bakenyezi mu kuyaga n'abakangurira amahoro bo mu ntara ya Muyinga reka duhere kuri Perpetue Gakobwa arongoye abakangurira amahoro bo muri komine Buhinyuza atubwira ingene batunganya ibyo biganiro bibera ku mitumba twebwe we mugambi wo gutanga ibiganiro kuganira n'abo bantu kugira twishikire hariya nyine mu mitumba tubaganirira ayo mategeko agenga ikomine cyangwa igihugu tubabwire ingene bategerezwa kubyifatamo ntibishikaho nka bene igihugu bo bisabira ko mubatunganiriza ikiganiro bivanye n'umuce bashaka yego birashika bakadutuma ko tiburya aha n'aha biratugoye muraza mudufashe ku iki kintu baratubwira ati burya aya nk'aha aya ati guharika byaturambiye kirekare muze mukidufashe mukidusigurire mutubwire ingene bitegerezwa kugenda tugenda tukababwira tuvuga ingene bitegerezwa kugenda tukabasigura rya tegeko ry'umukuru w'igihugu nk'iyo muravye kenshi na kenshi nibande bitabira ibiganiro nk’ibyo. bose barabyitabira abenshi mhm. abagore cyane cyane nibo usanga baba barahohotewe ubwo ntibaza kubera ibyo biganiro biremeshwa n'abakenyezi nk'abo oya oya baraza nyine ku bwinshi n'abagabo usanga baba barimo mhm. iyo babasanze aho muri mwebwe abashinga ntahe biraborohera kuza kubitura mwebwe yego hari igihe usanga n'umushinga ntahe yarahohotewe mhm. ugasanga umushinga araje aratwitura ati burya jewe mu rugo iwanjye biracitse reka rero nawe ndabiture muze mumbwirire umukenyezi wa mugenzi wanyu yasaze mumbwire ukuntu ukuntu nuko abashinga bahora bishika bagahohoterwa gute eh, ashobora nk'ugushika nk'umushinga ntagahohoterwa asanga nk'umugore ataha bwije nk'akarorero atashe bwije ugasanga agiye nko mu ngeso zitabereye agiye nko mu busambanyi akavuga ati burya rero ingo mu mpanurire wa mukenyezi ndamwebwe murundi mukanguramahoro wo muri no komine akazina kanyu ni gute nitwa kabirori adija ndi umukanguramahoro wo muri komine ya buhinyuza turumva yuko hari ibiganiro mwama mutunganya mu ikomine yanyu mbega mwebwe ntibihora bibagora gushika nk'aho mukorera twebwe biratugora cyane kubera tugenda n'amaguru ariko mu kubiremesha abakuru b'imitumba nibo baturarikira abanyagihugu hama bakuguruza inama tukagenda natwe tukabunganira mw'iyo nama twe kubera dusanzwe turi bane muri komine imitumba iraramukirwa buri kwezi tukagendera umutumba umwumwe hanyuma tugafata ibitigiri by'abaje mu nama tukabigisha kwabirana biciye mu mategeko kwandikisha abana kugira isuku byo mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana ibitigiri turaronka nka mirongo itatu twarafashije n'abatwa sitantara aratwemerera yuko batoza baraza kwandikwa ku buntu bakaronka impapuro kubera bari abantu wamenga barakumiriwe abashinganahe banyu nabo babyifatamo gute babitahuye byoroshe abashinganahe bacu barashima cyane kandi baratahura kubera twebwe abakangurira amahoro dutanguye kubaho kujya mu mitumba twaragiye mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ubu umukenyezi arashobora kwigurira igitenge ugasanga yaguze amavuta yo kurya umugabo akabona ati ya mashirahamwe b'abakenyezi bashinga arafise akamaro kandi n'abagabo baratwitura nabo bakavuga ati natwe turafise ibibazo tukabona yuko nabo batwitaho twebwe gushika aho tugeze turashima cyane burya muri komine ya Buhinyuza twavuye habi twavuye kure ukuntu dushima abakenyezi ukweri kuva itegeko ry'umukuru w'igihugu risinywe yuko ata muntu agiharika nta muntu yasubiye guharika muri komine ya Buhinyuza nta bagabo bavuga ko boba nabo bahohoterwa kubera umenga musigaye muha inguvu nyinshi aba abakenyezi babo twe ntitubaha inguvu nyinshi turabigisha ukuntu babyitwaramwo ari uwarondeye akaronka turamwereka yuko urugo ari babiri yuko ari ugufashanya umwana yabuze amahera y'ishuri umukenyezi yarankuye imboga cyangwa yadandaje umubisi yuko ategerezwa kurihira umwana ku ishyure hanyuma ugasanga urugo rumeze neza si ukuvuga yuko tubigisha ngo bahagarare hejuru mu rugo haguma hariho nk'umushefu muramubona babishyira mu ngiro abakenyezi barabishyira mu ngiro rwose kuko ubu amatati yo kurwana mwino komine yacu abagabo n'abagore yaragabanutse buke buke namwe muri wundi mukangurira amahoro mumaze mutubwira akazina kanyu jewe nitwa minani agata nkaba ndiwo bita umupoint mu ntara ku rwego rw'uru runani rw'abakangurira amahoro ni mwebwe mukurikiranira hafi bakangura amahoro bo mu ntara ya muyinga muravye ingene bakangura amahoro bakora nta bibazo muhora mubona cyangwa ibibazo mwebwe babashikiriza ibibazo ntibyabura nta kazi kabura intambamye ariko icyo dushyira imbere ni ukwihata kugira ngo iyo tujya habe heza kugira ngo umukenyezi yoroherwe nta gikorwa na kimwe kitagenda gifise ingorane abakangurira amahoro rero mu ntara ya muyinga ntibabuze ingorane ariko turazirengera dufise imitumba amajana abiri na mirongo itatu mu ntara n'imiburiburi umwaka wose ugiye guhera nta mutumba n'umwe utazoba waronse ikiganiro Nibyo biragoye hari intamba zo kwiyungurutsa kugira ngo dushikeyo ariko babandi twita abantu bari dobaze bamwe baduserukira ku mitumba ni ukuri barakora aho bageza natwe tukagoma tuza turabakurikiranira hagufi aho tudashoboye gushika mu buzima bwanyu mu bikorwa bya misi yose mubona byoroshe gukorana neza n'abajejwe intwaro ntibyoroshe ntibyoroshye kuko abajeje intwaro ni abantu bari ku kibi nabo kandi kibagoye kuko benshi ntibahembwa abo ku mitumba cyane cyane icyo gihe rero babonye umuntu ahanutse ava mu ikomine akagenda ngo agiye gufasha kugira ikiganiro kuko mu bisanzwe nibo bagirisha ibiganiro hanyuma bakangurira amahoro bakabafasha baca babona ati mm, uyu muntu ntabuze akantu yisununuye ko ako bita ko akosha musyi rero haramaze kuba aberekana ko badafite intege cyane zo gukorana n'abakangurira amahoro kuko baba bavuga bati abo bantu ntibabuze icyo bunguka ariko ntitwovuga rwose kuko abenshi bakorana neza n'abakangurira amahoro kuko babona igikorwa abakangurira amahoro bashikako n'izo ntambara zama mu miryango ayo mabi yama mu miryango amatati ni ukuri abakangurira amahoro barafasha kuyatatura kandi umutware imuhiriwe mu karere ajejwe hari amahoro burya nawe aca yishima manirakiza lidwine ni wa musitanteri wa komine buhinyuza ajejwe iterambere avuga ko intwaro ifashanya n'abo bakangura amahoro mu gutorera umuti ibibazo biba byibonekeje mu kibano ngaha buhinyuza umubano muri rusange wifashe neza ariko nta gahara hari igihe usanga mu mibano bitifashe neza hakagera igihe usanga bapfa iby'amatongo hanyuma bakitura intwaro tukabatunganiriza iruhande y'iyo ntwaro hariho abandi bantu bitwa bakangurira amahoro baraje baratwitura mm. barandikira ikete musitanteri ko babaho mm. hanyuma musitanteri arabaha umwanya arabahamagara ati mbaze bagimenyeshe mu nama y'umutekano mm. nabo baraje baratwidondora baratubwira n'ibyo bakora dusanga nabo nyine bafasha muri ibi bijyanye no gufasha guhuza abatase mu mibano cyangwa n'ibindi bapfa by'amatongo hari ibiganiro abakanguramahoro bahora batunganya ku byerekeye ikibazo kiba cyabaye ahanaka mbega mwibwe nk'abarongozi ibyo biganiro bahora batunganya mubibona gute ibiganiro bahora babitunganya baduhaye karendiriye y'ukuntu bazogendera imitumba cyangwa amazone muri rusange dusanga barimo barafasha intwaro abenegihugu kubana neza bibananiye ari amatati afatiye ku bitsina ari amatati afatiye ku matongo ari amatati ajyanye n'ikibano iyo badashoboye guhanura baraheza bakabarungika ari kwa opeji ari muri senare cyangwa mu ntwaro nyine ibyo dushoboye guhanura tukabafasha mwebwe nk'abo mu ntwaro byari bimaze gushikaho mutunganya ibiganiro nk'ibyo bikorwa n'abakanguramahoro twe tuba tumenyereye tubikora mu nama z'intwaro dusanzwe dukorera mu mitumba cyangwa ku mazone none rero turabona cyane ko abo bakangurira amahoro nabo bagize ikintu gifasha cyane kuko ntanze nk'akarorero kuri ibi bijyanye no kubaka biciye mu mategeko kwandikisha muri leta sivire bamaze gushora mu mitumba twarabonye abagabo n'abagore baza kwandikisha ku bwinshi mbese nutanga nk'akarorero abatwa bahora ari abantu batumva ibintu byo kwandikisha nabo nyine turamaze kubabona ubu barabyumva cyane mm. abo mu ntwaro byaraboroheye gutahura byoroshe icyo gikorwa kije gukorwa n'abo bakangurira amahoro ubwa mbere byaratugoye cyane twarumva ko umenga yoba ari iyindi ntwaro ibangabanganiwe n'intwaro iri ku butegetsi mm. ariko rero tumaze gusigurwa ibikorwa byabo twarahavuye turatahura turumva ko ari ugushaka gufasha kugira ngo amaraso ntaseseke turabatuma tugenda timo ganire kuri iyi mubona abashinga ntahe bo mu ikomine yanyu baratahuye byoroshe inyigisho bahabwa n'abakenyetsi byaragoranye cyane ko abashinga ntahe bujya bakunda kwemera ibyabo ariko bamaze kubona ko na komini bashyirira ko ikidodo baratahuye barabona ko nabonyene bemewe ni ubuhe buhinga mwakoresheje bwira mutahutse abo bashinga ntahe novuga ko byavanye no kubumviriza ku bibazo bihari tukabanza tukabumviriza umugabo ukuyiwe umugore ukuyiwe hanyuma tukabahuza bose ari babiri barahavura baratahura barumva ko nabo bakangura amahoro bari n'icyo babamariye hari igihe abakanguramahoro barenga karimbi bakiyibagira icyo bajejwe ugasanga bariko bagonganira ahantu n'abarongozi mu byerekeye gutunganya ibyo biganiro oya ntibashobora kubigonganira ko kuko umutumba bagendeye cyangwa izone baba bamenyesheje umukuru w'umutumba bari ngaho cyangwa shefu do zone bari ngaho binashitse bituye mu sitantera barungikira umuntu bajyana. abakuru b'imitumba tuba twababwiye kurarika mwebwe nk'uri mu ndongozi zo muri no komine muvuga muti twebwe abo turongoye bavuye aha bageza aha mwebwe mu bidushingira intahe uwujeje umutumba awugendura wose hanyuma si ukuvuga yuko ibyo biganiro babikoreyeyo bihererayo baragaruka n'ubundi muri ya nama yo kuwa mbere bagasubira bakaduha icyegeranyo cy'ibyo bashyizeko eh, tubonye bitagenze neza tukabaha n'uwundi munsi bagasubirayo muriko mukurikira ikiganiro mukenyezi seruka uno munsi turiko tuyaga kuvyerekeye ibiganiro vyo ku mitumba bitunganywa n'abakanguramahoro mu ntara ya Muyinga aho ivyo biganiro vyabereye hari abo vyafashije nka Veronique Mukampuvya yahungutse ava mu gihugu ca Tanzania avuga ko abo babana bamwagiriza uburoza gishika abakangurira amahoro ni beza cane gose sinzi n'ingene no bavuga basa nk'imana jewe ejo bundi mu kwezi kwa cumi na kabiri nagize ibibazo mbere guhera mu kwezi kw'indwi nditura abajejwe umutekano ntabwo ntagize abari bashatse kunyica banyambarije ibipanga amahiri bikinzi baraturira umugabo yitwa royizi n'umugabo yitwa manuweli ni ukuri baradutse baranyambika ibara ko ndumurozi jewe ndi umuntu w'impunguke mperuka kuza vuba na vuba muri bamwe baherutse kuva muri tanzania ubwo ngaze ngaho oh, nagiye numva mu minsi babinzanye ku bibazo nka bene ibyo inzu barantaturira ko impuzu zanje baraturira barankubita benda kunyica mpungishirizwa ku bajejwe umutekano ndabura amahoro ndaca kwa musitanteri biranka ariko nagize imana ndonka umuntu aca mbwira uti mbeho wowe waribizi yuko dufise abantu bitwa abakangurira amahoro ntoya ni ahubwo nyereka aho boba natangajwe no kubona ndabashikiriye nari naciye mu nzego zose kwa musitanteri hose ntaho ntageze mbere no ku iporovesi naragezeyo bano bantu rero narabiganiye ingorane mvise z'abo bantu hanyuma barahamagaza abandi bantu barababaza neza ukuntu bimeze hanyuma baratembera barashika ku ngo zacu kumviriza ukuntu bimeze barahava barampagurukana bankura ngaha barantahana kunyumviriza hamwe n'ababanye kugeza aho bantunganirije ibintu baraduhanura barahanurana ba bantu abakangurira amahoro ubu none mubanye gute n'abo bari bakwagirije uburozi iyo abakangurira amahoro nakubwiye ko ari nk'imana ubu tubanye neza tubanye neza naho umuntu nimba yidoga je ntavyanyereka je iyo mbonye nsavye amazi nkabona barama iyo mbona mvise aho ndahura umucanwa abana banje ubu baragenda kumwonga bakazana amazi neza icyo gihe ntitwanywa amazi tutahawe igipolisi ubu ndagenda guca ingero sinitwararika ikiri inyuma canke ikiri imbere ubu ndagenda ngasenya udukwi Mm-hmm. mu gashyamba simbona uri hejuru yanjye n'igipanga kubera bakangurira amahoro ibyiza bankoreye jesi noronka n'ukuntu nubashimira nobashimira ati imana izibongeza imigisha n'ibyo bakora bibandanye Virginia Nahimana nawe nyine avuga ko yafashijwe n'abakangurira amahoro kuko bamushizemo umutima wo kwitoza kugira abe mu bajenama ba komine je by'ukuri abakangurira amahoro ndabona ko menga bakora ibirama n'ibimeze neza kuko jewe nkaho mbaye kenshi barakunda kuza guhatanga ibiyago n'ibiganiro umugabo ari wagejwe kuvuga ati umwana arasubira ku ishuri umwana azoronka ikaye nk'uko ariko abakenyezi bose barahaye bitegera babyumva umukenyezi arondeye akamenya ati kwigisha umwana turumva yuko ushima ibikorwa byakozwe n'abakanguramahoro none kuri wewe ni igiki bagufashije yogaye kuri ibyo bafashije byinshi ubu um, ndi mu nama mpuzwajambo y'umutumba ndi muri batanu kuba ndi muri batanu rero muri iyo komite nkaba naragiyemo niko barakangurira amahoro harageze igihe baraza ku mitumba y'iwacu bakigisha ati burya umukenyezi mu ntwaro n'ikirumara arafise icyo amaze n'icyo afasha tino twosaba ko abakenyezi mwoja kwitoza namwe mukiyamamaza kugeza igihe namwe babemera bakabemera zanyene kugeza igihe baba n'abakuru b'imitumba bakaba ba chef de zone tivy'ukuri ntimuze murikumira mutinya bamaze kukivuga nka jewe naracumvirije ndafati eh bwa mundi nuko by'ukuri ndagenda kwiyandikisha maze kwiyandikisha ndagenda ndandikisha muri seni ndandikisha y'izina ryanjye bara baramenya turahiganwa nkeka n'abagabo bashyika nko mu icumi ico gihe na babiri ariko jewe naragize guta amahirwe nca mbona mbaye wa kabiri mwa abagabo bose biyandikishije ndi umuntu w'umukenyezi iyo ni intambwe rwose ukwishimira namaze kubona yavuye kubakangurira amahoro kubera inyigisho bagiye barampa bakambwira ati udahengamye reba ahantu hoba hari ikibazo hagati y'uno mugabo n'uno mukenyezi by'ukuri nkakireba neza nkakirasa nkavuga ati by'ukuri ni muhuza abantu tumumvikanisha atanyungu tubihizemo ata n'ibintu by'ituyega turondeyemo ugaca usanga ba bantu bagiye bashima benshi baranyitura kubera abantu bintu ndabatunganiriza n'ukuntu ndabakorera neza denise ntawurutinjira ni umujenama wo ku ruvumu aremeza ko hari icyahindutse mu bakenyezi kuva ivyo biganiro bitanguye gukogwa kumutumba mutumba ruvumu cyahindutse abakenyezi twahora twikumira ubu nta kwikumira ko hari umukenyezi yaratinya kuja mu rubanza ari ingorane agize ubu kabisa twebwe arashobora kutwitura aricyo yatinye aratwitura tukamuremesha ati ngo natwe tugufashe kabisa nyine akavuga aturi atabwoba kandi atacahishije nka mwebwe muri mu bahora batunganya ibyo bikorwa bigakorwa biraborohera gutora inyigisho y'uyu munsi eh, twebwe biratworohera cyane tuba twateguye neza ukuntu tuza kubivuga twebwe icyo dutora tukije inama na bagenzi bacu turaraba nk'ingorane ziba zabaye nka cyane cyane nk'umugore afise umugabo ashaka guharika tuca tujya hamwe tukiga kuntu twomwamira ntasubire guharika ntiyumvire kandi akabera tugaca twitura ubutungane twabivuga yaborohera kugondoza abo bashinga ntahe ko baba babona yuko baje kubwigwa ijambo n'abakenyezi ntibitworohera ntibitworohera barashaka no kudutega imigiga mbere bakaza baranadutuka ati bajya abagore ca badushiriyeho tuturagowe ni akahe kabijya muca mukoresha kugira mushobore guhangana nabo eh, twege akabijya n'uwundi mushingwa miryango wo muri ekereziya gatolika mm. bose muhora mujana iyo mugiye gutunganya ibiganiro yego twebwe tumutuma ko twaca tugenda twese mm. abandi bashinga ntahe baca bamubona gute ko abahagarariye n'abakenyezi gusa twarabibigishije twarabibigishije yuko gukorera hamwe kubwa Minani Agathe arongoye abakangurira amahoro bo mu ntara ya Muyinga kugira ibyo biganiro byo ku mitumba bibandanye bitera imbere ngo hakenewe uburyo bwo kwiyunga kuyunguruza aho kongereza ingufu cyane cyane murabona ko ubu unye nk'ibi biganiro tugira cyane cyane bifatiye hariya ku mutumba no mu makomine ku mutumba rero kugira ngo ba bandi baduserukira ku mutumba bashobore kuronka intege zabo ku makomine baza kubafasha cyane na jewe nyine bigashyika nkahashyika ariko ntitworoherwa no kwiyunguruza biragoye rwose kwiyunguruza biratugora hariho amatati usanga yatatuwe n'abantu bahariya ku mutumba ntibagira ingene bashikiriza iraporo ni ukuvuga ko haca muhira gigigigi no ku ikomine kugira ngo amurondeze amaguru biragoye yego nibyo twarondeye inkerebutsi imboneza mugabo imboneza nazo zirafise ibizigora hariya ku mitumba si bose bafise amatelefone urumva badafise amatelefone niba ari cyabagoye hari igihe usanga hari ibibarengeye badashobora gukemura bo nyine bagasaba uwubafasha cyane bigasabwa ko baherekeza uwo bafashije gushika ku ikomine kugira ngo abacatora baba bakangurira amahoro bahanire ku ikomine ko barondetse amaguru biragoye icyo rero nibaza ko uburyo bwo guhanahana amakuru ni ukuri n'intambamyi muri abo bakangurira amahoro nyine bo ku mutumba hariho benshi bataronse inyigisho kumbure utwo bafise ni bya twatundi ndemano ugasanga rero birakenewe ko tubaha inyigisho zijyanye n'ingene dukora muri urunani icyo rero cyodufasha cyane kugira ngo baronke inyigisho bamenye bati tuzobikora uku tuzobikora uku mugabo bijyanye n'ibyo urunani rushaka ikindi nacyo ibijyanye n'ingene biteza imbere abo bakenyezi badufasha muri uru rugamba benshi ntibishoboye barakenye nk'uko kw'abandi bose mugabo baragize iyo migambi yo kwiteza imbere mugabo ugasanga hagatahe ni gato cyane gato cyane kugira ngo ushobore kugira umugambi ni uko uba ufise agatahe kisununuye umugabo cyane cyane bagakenera ubwenge bw'ingene bubikora kuko hariho n'uba afise umutahe ntadandatse akaba afise umutahe ntakore umugambi wicanye uriya wo kwiteza imbere kubera ubumenyi buke nicyo gituma abahora badushikira batubwira ati dusabire batwigisha ingene twotunganya imigambi yo kwiteza imbere kirakenewe cyane kuko n'ako gatike azi ko ari umukangurira amahoro azi ko ari mboneza afise agatike kiwe ntivyomugora kwiruka kw'ikomine ati tabara tabara ngaha biratunaniye mudufashe iyo ngorane y'ubukene irahari tugende amahoro mu ikomine Lidwin Manirakiza umuhanuzi wa musitanteri wa komine Buhinyuza ahamagarira abanyagihugu kwitura abakangurira amahoro mu gihe boba bafise ikibazo akamo ni uko kubera ko twabonye ko abakangurira amahoro bakorana n'intwaro borema hanyuma ugize ikibazo akitura umukangurira amahoro ari ngaho akitura n'umutware bakabifashanyamo kugira ngo ibintu bigende neza abo mu burongozi ari ku makomine ari ku mitumba bo bo mubabwira iki abarongozi b'ikomine cyangwa bo ku mitumba twobabwira na jewe ndimwo twokwifuza yuko twobandanya dukora neza nabo bakangura amahoro ko turabona ko hari ikintu badufasha cyane kuva batanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane twarabona babonye ko hari igihindutse kubera ko mu minsi yahera nta bahora baza kwandikisha ubwo bugeni nta bahora bandikisha abana reka n'ubufashwe ku nguvu babiherezayo ariko ubu turabona ko baca babazana ku nyamira hanyuma bagatunganirizwa kugira mubandanye mukorana neza n'abakanguramahoro mubona ari igikiciro koko tubandanya dukorana amanama hanyuma tukavugana ibikorwa biba bigezweho ni nahani ikiganiro giciye kigarukira twariko tuyaga kuvyerekeye ibiganiro vyo ku mitumba bitegurwa n'abakangurira amahoro bo mu ntara ya Muyinga shimiye abo twasangiye ikiyago n'abaduteza amatwi ikiganiro mwari mwagiteguriwe na Rida Ndayikeza sangwa amahoro ahiwanyu cari ikiganiro mukenye diseruka mukenye ziseruka ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro